sababu kusoma na somo hili ni somo ambalo linafungamana na masala ya itiqad ya ahli sunnati wal jamaa ndugu zangu waislamu jambo hili la itiqad ya ahli sunna wal jamaa ni katika mambo muhimu kwa kila muislamu ambaye anajinasibisha na Uislamu au kwa kila ahli sunna kufahamu mambo haya kwa sababu ni katika mambo muhimu kuliko kitu kingine chochote ni mambo ambayo yanafungamana na itikadi ya Muislamu na sisi kesho akhira tutaulizwa kuhusiana na masala ya itikadi kwa ujumla sasa kwa kuwa mambo haya ni muhimu na Qur'ani jambo hilo limetilia umuhimu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia jambo hili amelitilia umuhimu na maulama wa Kiislamu pia maulama wa ahli sunnati wal jamaa wamelitilia umuhimu jambo hili kubainisha aqida ya ahli sunna na kuisherehesha na kuilingania na kuitetea na wakaandika vitabu mbalimbali wakaandika vitabu mbalimbali na Sheikh Mukbil sio mtu wa kwanza kuandika kitabu hiki bali ametanguliwa na maulama wakubwa waliotangulia kama al-Imam au Abdullah bin Ahmad mtoto wa Ahmad bin Hanbal ameandika pia kitabu chake kinachoitwa As-Sunna na hivyo hivyo pia al-Imam al-Khallal ana kitabu pia kinaitwa As-Sunna lakini wanakusudia ni itikadi as-sunna kwa maana itiqadi zamani ilikuwa watu wa zamani katika maulamaa wa zamani wakisema sunna maana yake ni itiqad ni aqida ndio maana kuna sunna lilkhallal lakini ukisoma ni masala ya itikadi mwanzo mpaka mwisho kadhalika Ahmad bin Furat Abi Mas'ud Razi ana kitabu pia kinaitwa As-Sunnah kadhalika as-sunna Asad bin Musa na hivyo hivyo as-sunna Ibn al-Qasim sahibu Malik ambaye ni mwanafunzi wa Imam Malik pia na ana kitabu kinaitwa as-sunna kwa maana ya kuzungumzia masala itikadi na pia hivyo hivyo kuna as-sunna lilimam Muhammad ibn Salam Albaikani ana sunna hiyo pia na vile vile katika masala ya itikadi ambayo ni sunna aqidatu salaf wa ashabi alhadith lilimam Sabuni na hivyo hivyo al-Imam Ibn Battah anacho kitabu kinachozungumzia masala ya sunna au itikadi na al-Imam Ibn Khuzaimah kwenye kitabu at-Tauhid na Tauhid ibn Manda Imam al-Muzani sahibu Shafi wote hao ni wenye kuzungumza na kuelezea madhhab na itikadi za ahli sunnati wal jamaa na ibn Shahin pia ana sharh madhahib ahli sunnah الحجة في بيان المحجة للإمام قوام السنة أبي القاسم الأسبهان ويا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لا يبيا ameandika ameleta mchango wake katika kuandika kitabu akakiita hadhihi da'watuna wa aqidatuna hii ndiyo da'wa yetu na ndiyo itikadi yetu lakini yeye alileta sababu kwa nini ameandika kitabu hiki kwa sababu vitabu vishaandikwa huko nyuma lakini yeye kwa nini ameandika kitabu hiki baada ya mukaddima inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh mpaka mwisho akasema amma ba'd ama baada ya yale ambayo yametangulia akasema fa innahu lamma kathurat alaqaid kitabu kimeanzia hapo ndio fa innahu فانه لما كثرت العقائد المختلفه hakika mambo yalivyo wakati zilipo kithiri al aqaid mukhtalifa itikadi mbalimbali al aqaid jamu aqida na al shar'u nasema al iman al jazim billahi azza wa jalla akhbara bihi min al mughayyibat kwa anasema zilipokithiri itikadi mbalimbali wantasharat da'awatu shatta na madai au udawa mbalimbali zikawa zimeenea wasara halu sa ashabiha ikawa hali za watu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hisbin bima ladayhim farihun wakawa watu wamelikata jambo lao la dini kati yao baina yao sehemu mbalimbali ikawa kila kundi kwa lile ambalo liko mbele yao wenye kufurahi wakati dini yetu ilikuwa imetuamrisha tuwe kitu kimoja lakini wakaanzisha itikadi mbalimbali wakawa kila mmoja na mambo yake wakagawana makundi makundi na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwenye kitabu chake tuwe wamoja tuwe kitu kimoja akasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun hakika umma huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu basi niogopeni ni mimi kwa hiyo Sheikh Mukbil ndio maana pia aliandika kitabu hiki baada ya watu kuwa makundi makundi baada ya watu kuwa ni makundi makundi na akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema pia vile vile katika ubeti ambao ni maarufu wa kullun yad'i wasalan laila لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وكل يدعي وصلا لليلى na kila mmoja anadai kwamba yeye ana mahusiano na Laila wa Laila la tuqiru lahum bidhaka na Laila wala hakubali kwa wale wote wenye kudai jambo hilo mfano huo mara nyingi unapibwa kwa yule ambaye mwenye kudai kitu pasi na dalili kila mmoja anadai kwamba yeye ana mahusiano au ana mapenzi na Laila. Wa Laila la tuqiru lahu bidhak. Lakini Laila wala hakuna hata mmoja katika hawa anaowakubali. Kila mmoja anajisifu kwamba yeye ana mahusiano na Laila kwa anasema wala tajidu ashaba dawati illa wa hum yad'una annahum ala siratil mustaqim na uweze kukuta ashaba dawati watu wenye kudai au watu wa da'wa illa wahum ya walinganizi illa wahum yad'un isipokuwa kwamba wao wanadai annahum ala siratin mustaqim wa kwamba wao wako katika njia iliyonyooka kila mmoja ولا تجد أصحاب الدعوة إلا وهم يدعون أنهم على صراط مستقيم لو وزي kukuta walinganizi ila wao wanadai kwa kwamba wao katika njia iliyonyooka kila mmoja anasema mimi ni katika njia ya sawa lakini aliyo katika sawa ni yupi kila mmoja anadai kwamba yeye analingania Uislamu analingania Qur'an analingania sunna sasa yale madai yake je yana ukweli ama hayana ukweli ndikatanguliza eh, mshairi aliposema wa kullu yad'i wasalan li layla wa la tuqiru lahum bidhak kila mmoja anadai kwamba ana mahusiano na Laila lakini Laila wala hawakubali wao wala hana mahusiano nao kwa kuna watu wanadai kwamba wao yad'una annahum ala siratin mustaqim katika njia iliyonyooka fadhalikum fir'aun na hivyo hivyo kuna nyinyi mfano wa fir'aun alladhi yaqulu ambaye anasema ana rabbukumul a'la mimi ndiyo mola wenu mkubwa pale alipokusanya watu fahashara fanada alipokusanya watu akasema ana rabbukumul a'la mimi ndiyo mola wenu mkubwa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ambayo amenukuru Sheikh hapa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad wakati nabii Musa alayhi salatu wassalam anawaonya jamaa zake na kuwatahadharisha wao na adhabu ya akhira na kuwakataza wao na kughurika na mambo ya dunia na kadhalika Firaun akasema ma urikum illa ma ara anawalingania wale jamaa zake wengine eh sitowaonyesha sitowajulisha nyinyi au sitowaonyesha nyinyi illa kwa lile ambalo ninaliona katika nafsi yangu wama ahdikum illa sabila rashad na mimi siwaongozi nyinyi isipokuwa katika njia iliyonyoka kwa hiyo Firauna pia naye alidai kwamba yeye anawaelekeza watu katika njia ambayo iliyonyooka je madai ya Firauna ni kweli tukiangalia madai ya Firauna si ya kweli ويقول في شأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذروني أقتل موسى وليدعو ربه niacheni mimi ni, ni, ni muue Musa na muombe Mola wake inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad hakika mimi ninaogopa kuibadilisha dini yenu anamwogopa yeye anaogopa nabii Musa sija akaibadilisha dini yenu au wakadhihirisha katika ardhi ufisadi haya yote shekhe anayaleta kwamba madai ya watu huu utangulizi uliokuja hapa ni kuonyesha kwamba watu wanadai mambo mbalimbali tumeona walinganizi wanadai kile wanachokidai kwamba wao katika njia sawa kadhalika Firauna alidai jambo hilo Firauna alidai jambo hilo na hivyo hivyo akazidi kuwatia watu chuki wafuasi wale ويقول هو وقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام alikuwa anasema yeye na jamaa zake kuhusiana na jambo la, la, la, la Musa na Harun in hadhani la sahiran kwamba hawa ni wachai wawili yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum almuthla kwamba hawa wachai wawili wanawataka kuwatoa nyinyi katika ardhi yenu kwa uchawi wao na kadhalika na waachane au wawatengeni nyina na njia ambayo ni nzuri njia ambayo yenye kufaa kwa hiyo almuhimu ni kwamba eh, Firauna anadai kwamba Musa na Harun kwamba hawa sio watu wazuri ni watu wabaya wanataka kuwatoa nyinyi katika ardhi yenu kwa uchawi wao kwa hayo ni madai kwa upande mwingine wao wanadai katika haki lakini wale wengine wa katika njia ya baki kwa sisi tarudi pale pale kwamba wa kullu yad'i wasala laila ni laila wa laila la tuqirru lahum bidhak kila mmoja anadai kwamba ana mafungamano na laila lakini laila wala hawakubali watu hao kadhalika hao wanadai kwamba sisi ni watu wa Allah nalingania kwenye kitabu na sunna nalingania hivi lakini tukipima mizani yani kitabu na sunna tunakuta kwamba wao wako mbali na yale madai ambayo wanayodai ukiachilia mbali kafiri mkubwa Firaun kadhalika wanafiq anaeleza kwenye kitabu ويقول سبحانه وتعالى عن دعوى المنافقين anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wenye kudahi katika wale wanafiki wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh pindi watakapoambiwa msifanye ufisadi katika ardhi qalu inma nahnu muslihun wanasema hakika sisi ni wenye kutengeneza tunafanya islahi قال الله سبحانه وتعالى الا انهم هم المفسدون zindukeni hakika wao ni wenye kufanya ufisadi Allah amekataa wao wanadai kwamba wanafanya islahi lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kuambia wao almufsidun walakin la yash'urun lakini hawafahamu hawajui wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu watakapoambiwa aminini kama vile walivyoamini watu yani masahaba qalu anu'minu kama amana as-sufaha wanasema hivi tuamini kama vile walivyoamini wapumbavu ala innahum humus sufaha zindukeni hakika wao ndio wapumbavu walakin la ya'lamun lakini wao hawafahamu kwa ile imani ya masahaba wale wanafiki wanasema